protecti la climaton rentumas. Lau modella calculo, estus economie tre rentume limigi la terva armigion al circau du gradoi Celsiuso. Cetiu tiu lim valoro, la entutai costoi de protecto de climato cae damagioi pro climato estus plei mal altai. Estas multai argumentoi por la du grada celo kiel gi estis interconsentita en la Parisa Tractato pri la Climato. Do limigi la varmigion de la Tero al maximume du gradoi Celsius. Plei gravas certe che unu flanque ce decitita agado estas bonae chansoi attingiti un celon. Dum sam tempe, gi mal ebligus certe la plei malbonon multae riscoi rapide pli altigios nur, se la varmigio superos la du gradoin. Climatologoi el Potsdam en Germanio aldonas nun pluan argumenton. Circau du gradoi da varmigio de la climato versaine estos ancau la plei mal multe costa solvo. Por la analiso, la esplorista te amo modeligis la complexan inter inter climato, climat protecto, cae economio. Se oni cesigus, pur teorie, ciuin en aerigoin, la monda economio certe collapsus, cio causus concernain drastain costoin. Se oni aliflanque farus tutenenion, tiam oni ja evitus la maltrafotan crescadon de la economio, sed oni devus je mesa cae longa vido calculi pri gigantai costoi por sequezoi, incendioi, stormoi cae inundoi. Ie inter tio devus situi optimumo de netro multe costai damagioi cae ancora el costoi por la protecto della climato. Sed cie? La economiae damagioi, ciu in da climata criso causos, estos malfacile taxeblai. Sed laula esploristoi, tio ne tiom de tale gravas por la economie optimuma temperatura celo. La causo por tio trovigas en tio che la nazi economiae costoi por la climat protecto rapide mal crescos, se oni ecte nun volas tui eviti cium pluan varmigion, la costoi estos gigantai sed ecte ciam oni acceptas iom da pli altigio de la temperatura, tiam la climat protecto estos suffice mal multe costa. Protio la economie optimuma cel temperatura situas, sen depende de la concreta e suppose, ciam en gamo de 1,8 gis 2,5 gradoi, do inter tre multe costa climat protecto, cae tre multe costai damagioi. El tiu vido, la politica, du grada compromisso, ne estas malbona cel marco. Ali flanque la gis nunai promessoi de la statoi, ne suficias, por ancau atingi tiun celon. Scienzo, politico cae economio, montras en la saman directon. Gis la jaro du mil quindec, La mondo devas farigi neutrala, rilate al carbon dioxido, diras unu el la cun autoroi de la rapporto. Ciui, ciui gis nun diris, che stabiligo de la climato estas tro multe costa, povas nun vidi, che en realo estos la nepremsata tut terra varmigio, ciu estos tro multe costa la esploristoe aldonas du gravain avertoin. Unue, mal balanzigae punctoe de la climata sistemo povus postuli ancora pli rapidan agadon, cae due, ili accentas, che enda analiso nur temas pri finanzae sequoi, sen ne materialae perdoi, kiel eviteblai mortoi de homoi au el mortado de spezioi tio supposigas che en duba caso necessus ancora signife pli grandai clopodoi.